Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Laida paaugliams yra racijos. Thank you. Sveiki, labas vakaras. Čia yra racijos. Taip, yra, ir aš esu Adomas. Ir aš esu Salvija. <laughs> Na, o čia ką tik nuskambėjo naujas lietuvaičių solo duet kūrinys Juoda, juoda, juoda, juoda, juoda naktis. Gal mažiau juoda, bet naktis. Žiūrėk, Salvija, ką tu veikiai? Žinau, kad už praeitą savaitgalį buvai, man atrodo, kažkokiam festivalį. Taip, aš buvau Jagui. Buvau Jagui, 60 km už Vilniaus. Ir iš tikrųjų buvo labai gerai, net, net nustebau, kad buvo taip gerai. E, Jaga turi savo tokį labai gerą vaibą, tokį, kad, žinai, dažnai ten yra elektroninės muzikos festivalis šiaip, ir toks vaibas, tokia kaip hipių kultūra, žinai, ir taip toliau. Ir kas yra labai nuostabu, kad, ir manau, kaip tik į mūsų laidos temą, kad Jaga turi savo tokį kaip arthausą, kad žmonės iš skirtingų šalių važiuoja kurti instaliacijas tam festivaliui, o instaliacijos ir dekoracijos yra nuostabios. Ir tenai tiesiog vienaip ar kitaip yra mokoma ar taip šiek tiek privedama prie to tokio meno visokio plauko žmonės. Jo, ir šiandien mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kad e, kaip meną paversti šiek tiek e, patrauklesnių masėms. Taip, ir ar kada nors ar menas taps madingu iš tikrųjų. Jo, ir šiandien mūsų laidoje <laughs> pašnekovė, kurios pastraipėlė apie ją yra gan ilgoka. <laughs> Skaitykite, Skaitau, viskas, nedidelė pastraipėlė. Tai yra Goda Gedraitytė. Sveiki. Sveiki. Labas. Jin yra meno istorikė ir, ir kritikė. kritikė. Magistro laipsnis. <laughs> Kultūros vadybininkė. Taip pat magistro, magistro laipsnis. laipsnis. E, viešosios įmonės e, Klaipėdo šventės kūrybos vadovė, menininkų grupė Žuvies akis producerė ir projektų vadybininkė, kasmetinio tarptautinio šio laikinio e, menų festivalio platformą organizatorė. Man atrodo, apie šitą mes festivalį daugiausiai ir pasikalbėsime. Taip, taip, taip. Tai sveiki, dar kartelį. Kaip jums sekasi? <laughs> Kame pasirašyme festivaliui? O nes šiaip kaip ne, jūsų diena prasidėjo, galo. kaip jūsų diena prasidėjo, kaip jūsų rytas, šiandien labai karšta klaipėdai. Sekasi puikiai, manau, kad visiems dabar sekasi smagiai, kadangi pagaliau tą vasarą atėjo į Klaipėdą mm. ir į Lietuvą ir iš tiesų Saulė visada džiugina, tai kuomet Saulė šypsosi, tai atrodo sparnai yra. Mhm. Iš tikrųjų, mes, e, kol jūs sulaukėm, su Adomu čia diskutavom apie visokius dalykus ir mes kažkaip išsidiskutavom vieną žodį. A, jo, mes Aha. norėjom jūsų paklausti. Kaip jums atrodo, ką tai reiškia? Ką tai reiškia ir jeigu suprasite, tai atsakykit. Jūs, e, jūs esat kūrė rankė. Taip, dešinė rankė. Tai labai gražus žodis. Labai kuria rankė. Kuria Arba rankė. taip pat gali būti kuria rankė, kad kuria rankos. Nu, žodžiu, mes čia. jo, gerai. <laughs> yra racijos. Tai, tai žodžiu, tai gal ir galbūt galėtumėt e, keletų sakinių pristatyti festivalį platformą? Žinoma, galėčiau, nes tai mano jau dešimties metų kūdikis, o, o. kuris jau šiemet jau... Kūdikis jau toks. Šiemet taip jau šves savo pirmąjį gražų jubiliejų, dešimtmetį. Startavomės 2005 metais. E, idėja užgimė iš tiesų po mano tokios galimybės bendradarbiauti su festivaliu SIS, kuris vyko 2004 metais Klaipėdos uosto teritorijoje. Tais mm -hmm. metais pirmas į Klaipėdos uosto teritoriją buvo atverta žmonėms. Yes. Mhm. Iki to laiko tai buvo visada uždara erdvė, o dabar mes jau visi dešimtmetį galim laisvai lankytis kruizinio laivų terminale. Kaip keista, kad kažkada buvo uždaryta. Mm -hmm. Taip, visiškai buvo uždaryta, tik su leidimais galima buvo patekti. Tai va ketvirtais metais buvo lūžis pirmas į kitą teritoriją atvėrė gyventojams. Ir švedų kompanija Interkult e, atvežė tam tikrą festivalį SIS į mūsų miestą. Ir e, mano nu, tas tiesioginis bendradarbiavimas su šita komanda nu, tiesiog paskatino, kad tikrai labai būtų smagu tokio tipo festivalį vystyti Klaipėdoje nuolatos. Tai tipas tas festivalio yra interdisciplinarus festivalis. Tai yra, kad mes rodome įvairiausius meno žanrus. Mm. Tai nėra mm-hmm. tik tai muzikos, ar tik tai teatro, ar tik tai kino festivalis. Mes pristatom ir šio laikinį šokį, ir eksperimentinį teatrą, ir tos pačius kino projektus, ir multimedijo projektus. Ir ir naująjį cirką o, ir geras. įvairiausias meno raiškos formas, kurias galime pristatyti. Tiesiog mums tas formatas mane tuo metu sužavėjo, įkvėpė ir paskatino imtis šio darbo, tai va jau dešimtmetį šios dirvonus ir ariu. <laughs> O iš tikrųjų yra koks nors kitas e, panašus festivalis Lietuvoje? Galbūt yra Šiauliuose virusas festivalis, kuris e, daugiau galbūt yra orientuotas į multimediją ir video menus, bet e, ta, tam tikrais momentais rodo ir kitus žanrus, kaip mhm. šokį, pavyzdžiui, ir panašiai. Bet šiaip tokio visapusiško žanrinio festivalio turbūt ir nerastumėm. Mm, tai čia labai taip, išskirtinis taip. atvejis. Taip. <laughs> <laughs> Tai va, o šiaip festivalis vyksta, kaip jau ir minėjau, toj neatrastoj uosto teritorijoje, mm -hmm. jau dabar atrastoj gyventojams. E, tikslas visada buvo parodyti meną netradiciniai erdvėjai, tai tiek menininkus e, galbūt Lietuvos e, ir ypač Klaipados e, atverti jiems galimybę ir pamatyti, kad ir kitose, ne tik teatrinėse erdvėse menas gali vykti, tiek ir žiūrovą suintriguoti, kas tas yra menas ir, ir kad menas irgi gali būti visur, bet kur ir, ir наверное, будет, они reikia nueiti su kostiumu į teatrą. Mm. Šiaip žiauriai geras pasakymas nueiti su kostiumu į teatrą, nes man atrodo, jūs taip pat pastebėjot, labai gerai gali atskirti, ko žmonės ateina į, į spektaklį ir mm. kaip jie atrodo. Nes dažniausiai na, tie, kurie ateina žiūrėti spektaklį, tai būna visiškai tokie paprasti tokie, o kostiumuotieji tai jau būna, kad ateit pasižmonėt. Tai va, bet pa, pa, paminėjot žiūrovą ir iš karto atsiranda kalba apie tą santykį grinai su žiūrovu ir tai, kas jam yra paklausytas klauso ir kas jam yra įdomu. Ir taip pat yra toks kaip ir tas, kurį mes minėjom dalykas, kai menas taps madingas. Tai kaip jums atrodo, ar tarkim, jeigu menas tampa madingu, ar jis nepraranda savo išliekamosios vertės, ar iš vis tai yra įmanoma, o gal madingas menas neturi turėti išliekamosios gal vertės? Ne, gal menas apskritai neturėtų būti madingas? Nu, čia jo. tas terminas madingas menas, tai toks netikėtas. <laughs> jo, taip, taip, taip. Ne, šiaip e, retai vartojamas mhm. E, mhm. mados terminas mene menas e, istoriškai šį būdą buvo, galbūt galima irgi sakyti, kažkiek madingas, tai yra e, tam tikra epocha diktavo savo laikmečio poreikius, tai mhm. tai baroko metu buvo madingas barokinis taip, menas. Taip. Tai galima taip improvizuoti tą temą. Šiaip šiai dienai aš manau, kad menas vis dėlto yra labai subjektivus dalykas, kiekvienas atsirenka, kas jam patinka, ką jisai mėgsta. Mhm. Nebejotinai klasikinis žanras žanras, e, galbūt dėl savo istorinės e, tiekmės ilgalaikiškumo, galbūt dėl to, kad tai mokyklos suolė dažniau yra mokoma ir dėstoma, yra galbūt priimtinesnis plačiai auditorijai. E, su šio laikiniu menu, manau, kad pakankamai nedaug yra supažindinami moksleiviai, studentai ir dėl to galbūt atsiranda tam tikras praga mm. ir panašiai madingas, nežinau, iš tiesų aš manau, kad labiau mes vertinam vertę ir, ir jeigu tam tikras meno projektas iš tiesų yra labai profesionaliai padarytas, labai kokybiškas ir atveria visiškai naują nepažintą pasaulį, tai jis ir tampa turbūt madingu, nes visi nori tai iš, mhm. patirti ir, ir pamatyti ir išgyventi. Tai nežinau, tas mados terminas sudėtingas turbūt ja, menai pritaikyti. Gal, galbūt todėl mums sunku, nes mad, mad, apskritai terminas madingas, jisai ap, apima masę, o dažniausiai ja, yra taip, ir, kad kūrinys atsirenka savo publiką. Jo, ja, ir aš galvoju, jūs vis tiek, jūs ir dirbate ir Klaipado šventėse, kurie organizuoja jūros šventę. Ir man kilo toks klausimas, kaip jūs balansuojate programą, vis tiek norisi, kad būtų kažkiek išliekamosios vertės ir kaip jūs balansuojate, kad tai būtų ir patrauklų masėms ir šiek tiek būtų išliekamosios vertės, net gal net ne šiek tiek. Daugiau. Tai šių metinė, man atrodo, jūra šventė labai gerai tą atskleidė balansą, nes iš tiesų buvo mhm. Matėsi pabandyta buvo. sumažinti turbūt e, tą formatą festivalinį muzikinį, tai yra mes sumažinom šiek tiek muzikinių scenų aikštelių, liko tik dvi scenos iš trijų ir e, iš iš tiesų senamišio erdvę pavertėme į visiškai naują mhm. kokybę ir visiškai naują produktą. Taip pat ir veikia. puikiai pasiteisino. Aha. Tai Taip. sakau, ta žiūrovų yra daug, jis turi įvairius skonius, įvairias patirtis mhm. ir išbalansuoji. Tiesiog vieni labiau nori pramoginio žanro, kiti labiau nori e, tokios kūrybiškos, kultūringos erdvės ir tokiu būdu bandai išlaviruoti, kad visiems patiktų ir įtiktų. Mhm. Veikia, e, kiek pastebėjau, pastatyta scena senamesti prie, aš kadangi taip gatvių nežinau, bet... Turgaus gatvėje. Taip, tai va, ta scena, aš šiek tiek ten stebėjau pasirodymą, mhm. Nu, Novečento kompoziciją, mhm. ten kur tuokia paskui žmonės. Taip, taip. taip. Marijaus Kučiko projektas mhm. buvo iš tiesų galimybę susituokti per jūros šventę pagal Novačento. Ir, ir mes, kas ten jokinga buvo taip pat situacija, nes mes stovėjom e, su sese, apsikabinusios ir tenai vaikščiojo merginos ir ten visiems siūlė ir sako, vieni sako, tai va, merginom siūlykit, čia jom, o ten ta, ta kuri ten dėliojo anketas, tai ne, ne, mes nesiūlysim čia, nesiūlysim, aš sakiau, ne, nagi, nagi, nagi. Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. O iš tikrųjų pakalbėkim dar apie plat, pl, platformą ir aš galvoju, galbūt jūs galėtumėt parekomenduoti kokius nors renginius, pareklamuoti šiek tiek. Galėčiau, aišku, parekomenduoti ir labai pakviesti. Taip, žinoma. iš tiesų, nes e, šiaip festivalis startuos ir šiemet netikėtai jis išsiplėtė net į dvi savaitės, nes tradiciškai mes vykstam E, trečią savaitgalį rūpjūčio, o šiemet e, tiesiog galbūt ir dėl e, to, kad dešimtmetis, galbūt ir dėl pačių atlikėjų galimybių fizinių būti tam tikrų metų Klaipadoje. Festivalis išsiplėtė, mes turim dviejų savaičių programą. Ir... Pavyzdžiui, labai įdomu, nes yra labai daug šalių, iš tikrųjų Lietuva, Norvegija, Danija, Prancūzija, iš tikrųjų Suomija. labai platų Suomija. Praleidžiu. Nieko tokio. <laughs> jo. Ir, ir Iš... Suomija yra per brūkšnelį Lietuva, tai galima. A, tai, nu. <laughs> tai va, tai kaip pavyksta prisikviesti iš kitų šalių, kaip, kaip atrandate mm, įdomius pasirodymus? E, pastaruoju metu jau aišku, per dešimt metų tai yra ir tinklai, ir partneriai, ir bendrai kolegos, su kuriais komunikuojam, važinėjom į jų festivalius, matom produkciją, patinka kažkokie projektai, kviečiam atvažiuoti. Aišku, nebejotinai dalyvavom įvairiuose, kaip vadinamasi, tokie tokiuose meno mūgėse, kaip, pavyzdžiui, šokio Tansmės yra Düsseldorfe, kas dviejus metus vykstantis projektas te, šokio mugė, kurioje gali pamatyti mhm. įvairiausius šokio projektus ir paskui juos pasikviesti į savo festivalį. Taip, va, ir galų gale sulaukia iš kolegų pasiūlymų įvairiausių, jie, jie kūrė, jie kažką siūlo, pats stebima, tai ir tokiu būdu atsirenki tos projektus. Tikrai labai stipriai bendradarbiavam su Prancūzų kultūros institutu, kurie ne, nemažai prisideda ir net pasiūlo tam tikrus projektus, kuriuos rekomenduoja atvežti į Lietuvą. Taip, kad tos galimybės šiais laikais tikrai realios, įmanomos ir panašiai, juolab, kad e, mūsų organizacija žuvies, sakys, yra net kelių tarptautinių tinklų nariai. Tai mhm. mes tikrai jau, kaip aš sakau, esam voriukai turintys labai ilgas kojas. <laughs> Galim sulaukti daug pagalbos ir patarimų. Mhm. Iš tikrųjų labai, labai gražiai apskritai, kad, m, mm, tarkim, šiek tiek grįžtų ir prie Jūro šventės, nes tai galbūt arčiau pasijaučia, tarkim, apskritai Klaipėdos bendruomeniai, kad bandoma šiek tiek įvesti to tokio... Mm, aukštesnė, aukštesnės vertės galbūt meno ir kad vyksta tokie dalykai, kaip tu jau žmogus, jau turinti savo skonį, gali eiti ir atsirinkinėti ir iš tiesų rinka vis plečiasi. Ir yra iš ko atsirinkti. Taip, ir tai yra nuostabu, tai yra labai gerai. Jau mes dabar su Adomu žinom, jau, kiek mes plak apsibrūkėm per... per... Aš daug jau. Jau, jau žinom, tikrai, jau keturis spektaklius tikrai žinom. Tai, tai va, ir labai džiugu dėl to. O man dar aš labai norėčiau pastirauti, kokios yra kainos, kaip su Kainos yra tikrai, manau, nedidelės, nes mes įvertinam vis dėlto savo auditoriją ir tiesiog per dešimtmetį užsiauginom jau savo auditoriją, nes iš pradžių tikrai buvo pakankamai sunku žmonėm pasakyti, ką mes čia rodom ir ką čia darom. Mm -hmm. Dabar jau per dešimtmetį turim savo auditoriją, kurią aišku esam labai dėkingi, kad jie lankosi. Tai nebejotinai nėra masinis festivalis ir jis niekada neišauks iki 30 tūkstančių žiūrovų. Nėra jo tokia sėkmė. Nėra tikrai tokia sėkmė. E, ir e, šiai dienai jau turime žiūrovų, kurie atvyksta net iš kitų miestų ir laukia to mūsų festivalio, tai labai yra smagu. Tai labai realiai suprantame, kad e, norint aplankyti daug festivalio projektų, bilieto kaina turi būti pakankamai primtina, juolab, kad žmogus dažniausiai eina ne vienas į mhm. renginį, Tai tikrai darome labai tokias minimales kainas. Dalį renginių visada darom nemokamai, nes e, vėlgi esame finansuojami kultūros tarybos ir miesto savivaldybės, tai manom, kad tikrai turime atiduoti duoklę mhm. už tai, kad gaunam tam tikras jau mokesčių mokėtojų injekcijas mhm. ir jų dėka iš tikrųjų tą festivalį darom. Tai dalį renginių darom nemokamai, o kitus ten, nežinau, tarkim į filmą biletas bus 2 eurai, nors tradiciškai pažiūrėjom 4-5 būna, bet manom, kad tikrai galime padaryti tai kuo mažesnės kainas, kad e, žiūrovai apsilankytų. Pats brangiausias turbūt yra 7 eurai biletas tai Oho. į, į geros tai operos. Labai Tikrai labai lankstu. Aš iš tikrųjų pagalvoju, o, o yra kokie nors abonementai, pavyzdžiui? Nėra. Nėra. Todėl, kad buvo šitai, buvom sulaukę žiūrovų prašymų padaryti abonementus ir tų abonementų buvo nupirkti du. <gasps> tai <laughs> realiai, kaip sakant, nėra. E, esam darę dienos, pavyzdžiui, abonementą, jeigu žmogus nori kelis spektaklius vieną dieną nueiti. Tai tas labiau pasiteisino variantas, nes į visą festivalį tikrai niekas nepirko. Jolab, kaip aš sakau, mes visada kovojam su gamtas, tai nu, nekovojam teigiamai kovojam, mhm. bet uh, esam priklausomi nuo to, jeigu labai geras oras, aišku, žiūrovai mm. užstringa pležę. <laughs> Tai, ja, tai viso teatro yra problema. Taip, taip. Jo, ir klaipėdai apskritai nėra tradicijos pirkti, pažiūrėjau, bilietus iš anksto, mm. tai mhm. vėlgi dažnai būna rizika laukti. Šiaip klaipėdai bet... ta teatrų lankymo kultūra, jinai vis vis tiek dar statosi Ir mhm. ypač va dabar, ir kai atsidarė ir naujų vietų, kultūros fabrikas ir Apeirono teatras, pavyzdžiui, tai ta šiek tiek, bet čia yra labai džiugu, nes ne vis... O jūs šiaip pajutot kažkokį, tai tarkim, publikos kilimą per visus tuos metus, kažkokį didesnį susidomėjimą? Jutom, pajutom, nebejotinai, aš kaip ir sakau, užsiauginam jau tą mhm. auditoriją, mhm. nes e, mhm. tikrai pirmais metais turėjom nu, pakankamai nedidelį kiekį žmonių žiūrovų, o dabar jau visada beveik turim pilną salę. Nes vad kaip ir mes taip pat turėjom Sodom buvom laidą, buvom pasikvietę e, vieną Klaipėdos savivaldybės atstovę, kalbėjome apie jaunimo būtent erdvės kūrybai. Maždaug aš manau, kad mes taip pat galim ataidėti nuo tos laidos, kad čia yra, tai žinau, aš labai poetiškai kalbu, <laughs> bet nežinau, kas man yra šiandien, bet ta prasme tai, kad jau čia yra taip pat vieta, jeigu, tu, jeigu tau nebeužtenka kažkokio paprastesnio e, mhm. Mm išsireiškimo meno, mhm. Mm performansų, kuriuos ja. gali lankyti, tai tai yra tiesiog nuostabus pasirinkimas. Mhm. Tai va, o iš, jeigu pratesti apie programą, tai tikrai labai kviečiu sekmadienį uždarimo, pavyzdžiui, projektą, tai net negalėčiau apibūdinti, kas tai yra, ar šokis, ar fizinis, sportinis eksperimentas. O. Tai yra Danų projektas, e, padarytas e, specialus ratas. Tomas jau apsibraukiau. Pagamintas specialus ratas scenografinis ir toks balansinis, keturi šokėjai nuolat turi balansuoti, kad išlaikyti to rato liksvarą. Ir ten ten tikrai ir jausmų galima pamatyti intimių ir tokios netgi agresijos išraiškų, kaip žmonės bando iš, išsilaikyti ant, ant to pasaulio rato. Tai tikrai labai įdomus darbas ir dar įdomiau, kad jame šoka mūsų e, šokio teatro šokėjas Petras Lisauskas, kuris mhm. jau keletą metų klajoja po Danijos <laughs> šokio areną. Tai tikrai toksai netradicinis, sakau, net sunkiai apibrėžiamas e, projektas, bet e, labai įspūdingas, pačiai teko matyti Daniją ir, ir labai džiugiuosi, kad pavyksta atvežti į Klaipedą. Mhm. Bet iš tikrųjų yra ir naujų erdvių, jachtų angaras pilies uoste, pavyzdžiui. Mums Jis tai atsi... nenauja. Nenauja, bet klaipė tai pačiai. Nu, jo, mums tai jinai. tai nenauja, nes e, mes nuo šito angaro ir pradėjom visą festivalio istoriją. O, oh, gerai. Ir jo mhm. pabaigėt šiais mm, metais. Nu, nepabaigėm, tikimės. Jau šiais metais. šiais metais esam angare, nes uh, buvome šiek tiek pabėgę iš šito angaro, kuomet buvo atsidariusi švyturio uh, menų dokas. Mhm. Tai tuomet naudojamės menų doko erdvėmis, o jam užsidarius grįžame vėlgi į savo angarus ir um, labai Atgal. E, esame nerimastingi, ta prasme, kad um, tai be ne vienintelis likęs dar angaras, kurio galime disponuoti ir jisai irgi yra numatytas nugriauti. Tai kuomet nugriaus, tada, nežinau, statysim kokį dirbtinį garą. Nebelieka loftų klaipėdoje. <laughs> Nes labai norisi, norisi uosto teritorijoje spektaklius pristatyti uostą. Nors, aišku, kai pradėjome tą daryti, tai su užsieniečiais problemų beveik neturėdavom, nes jie yra įpratę fabrikų erdvėse įvairiuose dirbti. Mm. Bet su lietuviais būdavo iššūkių, kai pasakydavai, kad reikės rodyti kažkokiam angare. Mm. Tai kaip ten bus, tai kur ten sėdės žiūrovai, būdavo labai daug tokių mhm. klausimų ir kabliuko dabar jau, man atrodo, kad nebekyla šitos diskusijos. Tai dar kokiu gal renginių? Tai jeigu jūsų klausytai yra jauni žmonės, tai aš tikrai rekomenduoju ateiti į ketvirtadienį į muzikinį spektaklį 59 Online. E, režisierė irgi yra klaipėdėtė, Loreta Vaskova. Ir e, spektaklis yra apie interneto plotmes ir ką galima nuveikti internete per 59 minutės. Labai daug muzikos, įvairiaus žanro muzikos, muzika kuriama ir mobiliaisiais, ir kompiuteriu klaviatūrom ir panašiai. Tikrai spektaklį kūrė labai nominuotos kompozitorė ir režisierė, apdovanotas yra ir aktorius, ir auksinių kryžių nominantai. Tai mhm. tikrai įdomus projektas. E, Garsiai nuskambėjęs Lietuvoje tikrai. Jo, jau nuskambėjęs, bet tik Klaipėda niekaip neužsukdavęs. Tai va šiemet mums pavyko irgi jį prisikalbinti. Na ir labai džiaugiamės, aišku, kad po keturių metų pastangų atsivežama opera geros dienos. Wow. O, čia man. Tai, <laughs> tai šitą projektą tikrai jau derinam su produceriai ir režisieriai jau ketvirti metai. Wow. Vis mums nepavykdavo, tai erdvės nerasdavom, tai dar kažkas. Tai šiemet pagaliau pavyko susiderinti visus punktus ir tikrai džiaugiamės, kad operomanijos projektas bus Klaipėdai, vėlgi žiauriai daug gavęs apdovanojimų, mhm. važinėjęs pusę pasaulio, opera apie kasininkių kasdienybę su tam tikra gera kritikos doze vartotojiškai kultūrai. Tai mhm. labai džiaugiamės, kad šitas projektas bus pristatytas irgi mhm. festivalio rėmose kaip jau jokavom Lietuvos brūkšnelis Suomijos projektas, mhm. tai Andriaus Katino šokio spektaklis. Andrius Katinas jau ilgus metus gyvena Suomijai ir dirba su Suomijų šokio teatrais, ypač Vazodiako trupe. Tai čia bus jo solinis spektaklis apie vėlgi, kiek darbas daro įtakos kūnui žmogaus ir jo identitetui. Per šokio plastiką bandys mhm. šokėjas mhm. atskleisti. Mhm. Labai aišku, šiemet džiaugiamės ir taip net netikėtai galbūt turime nemažai projektų vaikams, <laughs> nes pernai pirmą kartą pabandėm ir pasiteisino ir kažkaip e, pamastėm vis dėlto, kad galbūt yra svarbu nuo mažumės parodyti, kas tai yra ta šio laikinė raiška ir kad, koks yra tas šio laikinis menas. Ir šiemet turim du norvegų spektaklius vaikams iki trijų metų. Ehm, abu spektakliai yra su tokiais paukščių herojais ir vienas spektaklis vyksta palapinėje, o, e, specialiai pastatomoje palapinėje, kult, e, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų salėje mes tą palapinę pastatysim. E, minimalus skaičius gal, galimų dalyvių tai yra ribota iki 20, bet spektaklių bus net 6 sensai. Tai toksai va, pasiūlymas tikrai tevelėm su vaikais ir nu, fantastiška scenografija, viena šokėja su vaikais žaidžia e, tokį darželio laukia, nu, tikrai mhm. labai gražus poetiškas projektas ir e, taip pat su dviem paukščiai žmonėm kviečiame susitikti jaunosius e, vaikus ir tevelius Jachtongare, ten rodysim spektaklį Korp Korp kuris nu, labai toks įspūdingas taktilinis galbūt projektas, daug virvių, daug mhm. lie, lietimo galimybių vaikams, tokia sukūriama nauja erdvė ir e, per kraštovaizdį, per metų kaitos laikų, metų laikų kaitą, žodžiu, atskleidžiamas toksai mažas vaikų pasaulis. Ir jis tai- pradės antrą festivalio dalį, ar ne? Mhm. Taip, taip, jis mhm. aš tai jau startuosiu. Iš tikrųjų, jau aš, <laughs> aš irgi jau noriu. O, o vaikams, kuriems yra virš šešių metų, kviečiame į Šarūno Datenio spektaklį, mhm. visiškai naują mergaitę su degtukais. Tai vėlgi visiškai unikalus projektas Lietuvos padangėje, kadangi tai yra lėlių teatro spektaklis, mhm. bet jis yra su kinematografijos elementais. Tai yra spektaklio metu yra nuolat filmuojama, vaikams sudaroma galimybė irgi pafilmuoti ir tai mhm. viskas iš karto e, online rodoma ekrane. Kaip įdomu, tai jūs, kaip įdomu iš tikrųjų. Taip žongliruoja viskuom. Žiauriai. Ypač dabar tų e, vaikų e, manija planšetėms visokiams yra. Aha. Tai va. Tai, va. tai Tai... Iš tikrųjų, labai ačiū už šitą pristatymą. Labai tikrai daug įdomių. Čia toks renginių. buvo ką tik iš tikrųjų žymėjimas. Taip, <laughs> e, jūs pasakot, mhm, gerai, šitas taip ir apsibraukimas. Aš visi, kas dedam. Čia visus atėjo. Taip, ir prie visų, iš tikrųjų, tai beveik. Aha. Prie visų, iš tikrųjų, čia yra pliusiukai arba kažkokie lapeliai. Tai. <laughs> Lapeliai. Taip. Tai štai, tai mūsų laikas kaip ir e, eina į pabaigą, tai mes kiekvieno, kiekvienoje laidoje salėje turi savo tokią rubriką. Jinai, jinai, yra, tai nėra mano rubrika. Tai yra tavo rubrika, tai jau, jau tapusi to tokia rubrika, jinai kiekvienoj e, laidoj, ne, pirmiausiai jinai apžvelgia visą laidą ir e, tada tiesiog, jinai padainuoja. E, tiesiog labai, labai įdomi ir labai spalvinga, besižongliruojanti programa. Ir aš, aš tai jau noriu, tai dar reikės parašyti visiems ir pakviesti visus ir pasi, pasidalinti čia viskuo, kam tik įmanoma. Pašėrinti. Tai va, ir, ir Adomai, ką dar pridursim? Aš pridursiu, kad aš irgi labai labai noriu, visko noriu, aš pasibraukiau daug įvairių spektaklių, apie Romaniją, 59 online. Ir iš tikrųjų taip pat ir galbūt um, kažkiek, jeigu grįžtant prie mūsų apskritai laidos temos, apie tai, ar, ar menas gali tapti madingu ir taip toliau, tai ko gero jau išsiaiškinome pradžioje kažkaip taip labai greitai, kad, nu, tai savokas šiek tiek nesiderinančios, bet ko gero kai kūrinys atsirenka savo publiką, tai publikai jis ir tampa madingas. Taip. Tiesiog ten eina. Mados tendencijos kiekvienam skirtingos. Taip, taip, nu, taip. taip. O gal ne kiekvienam, bet masėm. Na, tiesiog <laughs> galbūt e, tas masinis produktas vis dėlto, jeigu jis yra masinis produktas, jis diktuoja jau kažką kad jisai galbūt ten išliekamos vertės nelabai daug turi. Naujo, tai štai... Naujosios technologijos labai diktuoja dabar meną. Taip, taip, jo, jo. taip, masinis tai, produktas įsiveržia. Taip, ir iš tikrųjų tai labai atsispindi, tarkim, kad ir dabar mes skaitom, žiūrim, pavyzdžiui, galimybę filmuoti spektaklio metu. Pagalvok mhm. apie tai, kaip prieš 20 metų, pavyzdžiui. Niekada. Niekada. Mhm. Va, šitas spektaklis tai labai, o jis ne spektaklis, o festivalis apskritai labai atveria šitą dalyką. Taip, taip, taip. Jeigu tai štai, tai Salvija, nepabėg, nepabėg, nepabėgsi. Ne, aš nepabėgsiu. <laughs> tai gerai. Tai... Gal pabūsiu šį kartą iki laidos pabaigos. <laughs> Pabūk. gerai. Pirmą kartą. Nagi, nagi. Tai, tai štai Salvija dainuoja ir mes prašom kiekvieną kartą, kad e, svetysi arba viešne, duodu tiesiog žodį pirmą šausį galvą. E, tiesiog. Tiesiog. Žodį. Vėjas. Vėjas. Vėjas. A, <clears throat> <coughs> <laughs> Dabar tik tai eina į galvą ta durna vaikiška daina, vėjas, vėjas, niekadėjas, iš tikrųjų, pa, paduok man ritmą, paduok ritmą. Nu, nu, ką? Nu kaip visada, tiesiog paspraksi ten taip visiškai neritmiškai, iš tikrųjų. <clears throat> Vėjas, vėjas, niekadėjas, sužongliravo man spektaklį, pasakė nemadingas, neišsigas, vaikeli, vėjas, niekadėjas. Sužongliravo man spektaklį. Tyririti. Viskas. Tyririti. Viskas. Na, ačiū. <laughs> ačiū Jums ir ačiū visiems. Mūsų laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, Lietuvos ir... kultūros taryba. Aš labai visada noriu pasakyti ir taip jau ir mūsų laidą rengia teatras Linolėlis. Taip. O dabar ko pasiklausysim? Pasiūlykite dainą. Taip. Rymonus nors šeimą, nu ką nors. Gerai. gerai. gerai. Mes užsirašysime viską, pavadinimus, viską ir Super gerai. Gal, ok, tai paliekame jūs su šituo gabalu ir, ir, ir labai labai laukiam platformos. Labai. Tai labai ačiū. Viso.